شاهد بول صافن الله يريده يقلسام دايما دشمن مقيده Görsen cennette Rab cemalini Arzuyum fakat mu şu dünyada Şehit bulsam ben Allah yolida Yıkılsam değmen düşmen luqida Görsen cennette Rab cemalini Arzuyum fakat mu şu dünyada Kafir tağutga dig bopsan jinsam Jangda sabotliq mustahkam bo'lsam Mahshargohdiki ig'ir kunlarda Ota onamga shafoat qilsam Rabbim mamnun bo'p rozi bo'p kunsam siddiqlar bilan bir safda tursam o'tkazgan barcha gunohlarimga tavbilar qilib qon bilan yuvsam rasul akramning shafoatida avzi kavsardin qong'udak ichsam qiyomat kunning shu dahshatida السعي سيدا سعيدا بسام bolsam بولسام Allah الله يريدام Yıkılsam değmen düşmen muqidam Görsem cennette Rab cemalini Arzuyum fakat muşu dünyada Şehit bolsam ben Allah yuridam düşman muqida Görsem cennette Rab cemalini Arzuyum fakat muşu dünyada Kafir tağut qatil bobsan cinsan Cemde sabatlık müstehkem bulsan Mahşer ki eğer günlerde Ata ana shafoat qilsam butkul insonlar g'amga botganda hem sirotin ham uchublar o'ssam yeshil qushlarning po'kallarida sayohat qilib jannatda yursam butkul insonlar g'amga botganda siratin hem uçup qassam Yeşil qo'shlarning vokallarida Sayohat eylab jannatda yursam Bo'lsam men Alloh yo'lida Yiqilsam dayman dushman o'qida Ko'rsam jannatda Rob jamolini arzuyum baxtmu shu dunyoda kofir tag'ut qatiq bo'psan jinson jamda sabatliq mustahkam bo'lsa mahshargohdiki ig'ir kunlarda